amicoi gravas por la sano. Cune oni estas ne nur mal pli solezza, sed mal pli mal sana. Solezzai homoi vivas mal pli sane, cae mortas pli ofte pro cor mal sanoi. Estas tempo che ni attribu al amicoi pli da signifo. La homo estas socia estulo, kiu bezonas aliain homoin kiel la aeron por spiri. Ni besonas interchangion, amon, comprenon, consolon, cae tut simple ancau partneron por generi idoin. Socia conduto gis hodiau contribuas, che ni existas kiel evoluinta spezio. Kai samtempe ciu unuopa homo estas equipita tiel, che la comunezzo cun aliai homoi estas ne malhavebla. Ni havas neuronain, hormonain, cae geneticain mecanismoin, ciui prisorgas, che ni organizigas en rilatoi, comunumoi, cae socioi. Sed la vivo stilo de modernae socioi accelas culturon de soluloi, cae causas la disfalon de sociae structuroi. Solecigio precipe en alta agio, estas crescanta problemo de occidentai industriai nazioi. Dec quin gis tridec procentoi de la logiantaro estas consideratai kiel daure solezzai. Che crescanta solezzo presentas al sozio novan defion rilate al sano, pritio la scientistoi interconsentas. Iam en la jaro 1984 la monda san organizo definis sanon kiel pli ol la nuran for eston de malsano. Homoi cun mal multai ligoi havas duone altan vivo perspektivon ol tiui kiwi disponas pri intimae amicoi. La voioi sur kiwi solezzo malsanigas estas diversai sed ciui restas dum longa tempo nevideblai, cae evoluas prescau ne rimarkeble. Eblas el filtri el diversai resultoi de studagioi, jenaen quin causoin, cial daura solezzo malsanigat. Unue, homoi, ciui sentas in solezzai, emas havi vivo stilon, ciu endangerigas la sanon, ol homoi kiwi estas bone interligitai. Homoi kiwi havas bonan amicaron, havas chanson de pli ol quindec procentoi, attingi pli altan agion. San accela agado, qui el sporto au sana sin nutrado, postulas certan volan forton, quiu estas pli fortigata per enplectigio en socia reto, cae pli malfortigata per solezzo. Due, solezuloi sentas plita stresso. Trie, homoi kiwi sin mem priscribas kiel solezai, sentas sin pli sen helpai, cae pli minazatai, tutte sen depende de la vera quanto de stress factoroi. Quare? Solezzo malfortigas la immun sistemon, cae damagias la cor sango circulan sistemon quine, dormi sola estas pli bone. Ciel consequenzon el tio, esploristo iam de suffice longa tempo postulas reconi malfortan socian medion, ciel riscon por la sano. Curacistoi, cae aliai expertoi prisano, seriose consideru la socian medion, sam signife, ciel tabac consumon, sin nutradon cae sporton de ciam ni constiigios, che solezzo estas same signifa, ciel aliai risco factoroi, ni devos pli forte motivigin in mem, pli altigi nian socian contentetson, cae sur individua, cae sur socia niveloi.